radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, bandarres. Sigueu molt benvingudis a l'edició 538 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. no, no, no, no, no, no, no. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio. El primer a ser, a ser presentat, aquest que sempre ha de ser-hi, aquest que ens les maquinetes les... infernals. Exacte, aquestes, aquestes tisores màgiques que té el mestre Tecles és el reverendo Tecles directe des de Sabadell, què passa, Riqui? Com Epa, de Sabadell, ara ho has dit bé avui. Eh, ara ja sí, eh? eh? Estàs pues, consagrat, estàs pues, consagrat. Tècnic de proximitat. Doncs <laughs> pues molt bé, hem, eh? hem tornat a fer una setmaneta de, de sí, descans sí. i avui comença... Estem sense estressos. Avui veníem amb una energia brutalíssima sí. i, i bueno, amb moltes ganes de que comenci això a avui Un, altre, un nou programa especial. A la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que ens encanta que, ens, que ens acompanyi directe des del Parlament de Catalunya Catalunya, el nostre estimadíssim <laughs> Palli. Què passa, bonic? Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí, ve tard, però és el pim-pam-pum. I ho lamentem per les camarades que han anunciat que era dos quarts de vuit. Vaja. Avui les serà mestizas. quasi sí. a les 9. Mestizas, aquí estem. Tard, però aquí estem. Molt bé, molt bé. Sort molt del bé. podcast. Sí. <laughs> A la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que fa reventar els fonaments de Can Blanca amb cada tema zarranga no que esteu de la xistera, directe des de Barberà del Vallès, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Com vas? Molt bones. Doncs pues molt bé, molt bé. Amb moltes ganes, com sempre. Molt bé. Sí, sí, la setmana passada vam fer això, un, un descans més que res perquè jo anava a un concert, us vaig dir que no podia fer programa, al final no vau voler fer. Concert en directe molt guapo, molt. de Legiana, a Castellar. Eh, molt contenta de no haver vingut. Ho has <laughs> gaudit. que guai. No, ni tant, ni tant. De fet, ja em vaig fer una còpia d'un CD per quan tornem a fer un, eh, un especial... Que guai acabat en set. Benvinguda que... a la secta, que ara, sí. va, ara <laughs> veus un suport clar, físic i dius, trae pa acá. Clar, clar, jo vaig veure la taula amb tots els CDs, els vinils... Ta... Vaig estar a punt de comprar el vinil, eh? però escoltaré abans el CD que el vinil. Doncs jo, jo deixeu-me que us digui que us vaig fer cas. Em vaig pillar el vinil de, de, de Grug i Rude. Toma, <laughs> molt bé. en soc testimoni, el vaig veure allà i, i el vaig veure sonar. Quina enveja. Molt bona pinta. Quina molt bona pinta. Ah, ja, ja t'ha arribat i tot, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Ja l'he ja godit algun cop, l'he posat i va, és, és tremendo. Bé, molt, molt ens, fa, ens falta presentar... I un que ens falta. Un que ens falta, no? Ens falta el Manuel Aken, que l'estem esperant, amb, amb candeletes aquí perquè faci Ens acaba d'enviar un àudio, ara l'escoltarem ah. quan puguem. Molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha un darrer que també ens falta. Sí, que sempre hi és també, home. El, home! Eh, passa, el de les xapes. Claro. El xapes, clar que sí. Pues jo jo vaig, eh, estic molt content d'estar amb tots vosaltres. Vaig sobrepassat de feina en, en la vida personal, però avui farem un programazo, un programazo especial com tots els que, com, especial com tots els que fem i amb molta il·lusió ja, com sempre. I va recuperadíssim ja, no? Vull dir que sí. has passat unes setmanes que Sí, vaig estar una miqueta ahir a mig gas. I ara, ja... ara hora, i ara hora, que, bueno, que deixessis enrere el... Ha costat, eh? Ha costat, sí, sí. La veritat és que el refredat que, que hi ha en guany no és, no és, no és bon cliente. <laughs> Què, anem amb, amb el programa? Vinga, som-hi. Avui començàvem amb un àudio ben especial, eh? Som-hi. Un any més, 8 de març. Sortirem al carrer, seguirem parlant de justícia social com fem la resta de l'any. Rebrem les crítiques oportunes i les felicitacions inoportunes. Però aquest any ho fem amb intranquil·litat, perquè sabem que amb cada crisi política, econòmica o religiosa com les que estem atrevessant, els drets de les dones tornen a ser qüestionats. Haurem de mantenir-nos vigilants la resta de la nostra vida. Avui, entenem que res que mereixi el nom de lliberació de la dona pot ser aconseguit en una societat racista, imperialista o classista, perquè aquestes són les bases del sistema capitalista que ens oprimeix. Entenem que l'únic mitjà per no passar-nos la vida vigilant és la lluita de classes. Entenem que la major part de la classe obrera mundial està constituïda per migrants, persones racialitzades i dones, les necessitats i desitjos de les quals el capitalisme nega o tergiversa. I per això, el feminisme que no reconeix el racisme i la lluita de classes està condemnat a repetir les exclusions que diu combatre. El moviment feminista entén avui que no es pot canviar el món només canviant les nostres identitats s'han de canviar les condicions materials de la nostra vida. Per això, avui llegim les que ens precedeixen, els fem cas i sortim al carrer. Aguantem les crítiques i combatem els atacs, perquè el feminisme no només ens defensa, ens fa canviar, perquè si no volem vigilar, haurem de lluitar, perquè qui no es mou no sent les cadenes. Acabeu d'escoltar l'àudio del vídeo que han fet les companyes de Mala Peça Llibreria en motiu del 8M. El vídeo és una dona encartellant amb frases de dones referents eh, com Nancy Fraser, Simone de Beauvoir, Angela Davis o Silvia Federici. Sí, perquè el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al 8M, Dia de les Dones Treballadores. Enguany ens mobilitzem per un feminisme anticapitalista, antifeixista, antiracista i internacionalista contra l'explotació, el feixisme i les seves guerres, alcem la veu i organitzem la lluita. A continuació us llegirem el manifest del 8M. Mirem el món i sembla que tot vagi cap al col·lapse. Ens ho repeteixen cada dia, que ja és massa tard, que no hi ha alternativa i que el canvi és impossible. Nosaltres diem que no, perquè rendir-nos no és una opció, i encara menys quan podem imaginar un futur diferent perquè si no canviem res, l'alternativa és aquesta, seguir sobrevivint mentre viuen uns pocs, seguir treballant, fins a rebentar mentre ens roben el temps i la vida. Seguir normalitzant violències, seguir acceptant que hi ha vides que valen menys, seguir veient com destrueixen la Terra. I encara volen que ho acceptem com si fos l'únic camí, l'única vida possible, com si no es pogués canviar. Com si fos inevitable, però no és inevitable és un projecte polític i, per tant, es pot tombar. Les feministes ho tenim clar. Aquesta lògica capitalista és la que volem superar. Per construir una societat on a ningú li faci falta el que necessita per viure i on el nostre treball i el nostre territori serveixi al bé comú i no a l'enriquiment d'uns pocs. Som feministes anticapitalistes perquè no ens conformem amb res que no sigui la llibertat i la vida digna de totes. Són feministes anticapitalistes perquè defensar la vida vol dir que els nostres cossos siguin territoris lliures. Vol dir poder avortar de forma lliure, segura i gratuïta, dins la sanitat pública i arreu del territori. Vol dir garantir els nostres drets sexuals i reproductius, tenir autonomia sobre els nostres propis cossos. Vol dir plantar cara a la violència masclista i la LGTBI-fòbia i legitimar l'autodefensa i les xarxes de suport mutu. Som feministes anticapitalistes perquè defensem la solidaritat internacionalista amb tots els pobles oprimits. Ens oposem frontalment a la política imperialista actual i lluitem contra l'avenç del feixisme i els discursos reaccionaris. Som feministes anticapitalistes perquè defensar la vida vol dir abolir tota forma de racisme i colonialisme. Vol dir deixar enrere un sistema que es lucra del fet que unes vides tinguin més valor que unes altres, segons l'origen o la pell. Vol dir desterrar el racisme també en nosaltres, vol dir treure les urpes davant la repressió. Aturar la violència policial i repressiva sense escrúpols, la que protegeix els poderosos, la que persegueix a qui s'organitza, la que s'infiltra per desmoralitzar la resistència. Som feministes anticapitalistes perquè defensar la vida és ensenyar les dents per defensar la Terra i protegir el planeta. Volem sanitat, educació, cultura i drets de qualitat i en català, i que les treballadores que ho sostenen no ho facin des de la precarietat. Defensem un món on l'habitatge sigui un dret garantit, on no se'n faci negoci. On ningú hagi de triar entre pagar el lloguer o omplir la nevera. Som feministes anticapitalistes perquè aquest 8 tema i sempre triem organitzar-nos. Les que no volem callar, les que no podem quedar-nos a casa, les que volem passar a l'acció. Les que triem lluitar per construir el món que sabem que vindrà. I ho fem amb una idea clara. Contra les seues guerres, més feminisme. T'hi apuntes? Manifestació 8 del març a, a, Sabadell a les 12 a la plaça Espanya contra les seves guerres feminisme anticapitalista. També a Terrassa a les 12 al Monument de la, de la Dona Treballadora. I també a Barberà a les 11 del matí a la plaça de la Vila. I com no pot ser d'una altra manera, també a Cerdanyola, a tres quarts al Mercat de les Fontetes. I a Sant Cugat, a les 12, a la plaça de l'1 d'octubre. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'aquesta edició 538. No podia ser d'una altra forma, 105 de març el diumenge tothom al carrer en, def en defensa dels drets de les treballadores, clar que sí. Dia Internacional de les Treballadores, des d'aquí hem... Molt guai, molt guai, perquè a més hem, hem contactat amb la gent de, de Mala Peça per tal de que pogués sortir aquest àudio tan xulo i, i després hem agafat el, el manifest de, de feministes anticapitalistes on hi ha pues, tota la gent de Justa Revolta, de, de Ruda Rebels, de, de Hora Bruixa, etc etc. tota la gent del Vallès. Molt guai. Molt bé. Avui portem un programa supercarregat de, de bona música. Començaré jo obrint foc i avui ja veureu que tot va en clau feminista. La primera en aparèixer és Xenac, que és una rapera valenciana que destaca per un estil combatiu, feminista i arrelat al territori. Fa un rap molt personal que si et despistes et passa per sobre. Interpretació amb ràbia continguda i molta actitud. Les seves lletres combinen crítica social, consciència de classe i perspectiva de gènere. El tema amb el que obrim foc és un cop directe a la resignació col·lectiva, una crítica a la societat que prefereix sedar-se abans que rebellar se Pastilla, cervesa i demà tot igual. Ella és Xenac i el seu pan con Estrella Galícia. Arranca el pim-pam-pum. Mm. Perfume que me colocaban antes de necesitar más clases para estar colocada. No soy G, tampoco soy santa. La mala de la peli mal contada. Si me pagasen por estar un poco más callada, hablaría igual, pero al menos estaría forrada. Se les pone durante de sacarse la placa. Una mano a la pipa, la otra a la buchaca. Correr detrás del madero que se escapa. A fumarse los porritos que te incauta. Mi colegio de monja no sirvió de nada. He salido boyera y un poco macarra. Aprendí lo que es clasismo en aquella aula, donde el pijo abusa mientras que el profe se calla. Si me ponía violenta era yo quien la pagaba. Y si no decía nada me volvía la diana. Recuerdo que no lloraba, buscaba venganza. Todo ese odio tiene nombre, trauma. Es difícil hablar de lo que nadie habla tragar saliva al final te atragantas. Llevo mucha mierda en las suelas de mis bambas. Sé lo que es pisar el barro, soy valenciana. La tierra de la paella y de la fafa. De los políticos que si no roban matan. Se lavan las manos con agua tancada. A ver si limpias también el fango de encima las lápidas. Aún no voy a cambiar de rima porque esta me encanta. Me la sudas y los oídos se te desgastan. Es que cuando China deja rapear a Marta se te caen las plagas y a la vez te llora el alma. Se iba Dos días de decir que no se iría. No podía vivir sin esa dopamina. No puedo dormir sin la melatonina. A menú del día de hace pan con estrella Galicia. Me estoy volviendo loca, dame un trago agüita. Me cansé de bajarme sola en la negrita. De jugar al pilla-pilla con la blanquita. he saludado tanto a San Pedro que es mi coleguita mi nevera, cerveza fría. En mi salón están sonando versos de Sabina. Manzanita y chiquetete desde chiquitita. La música es los millones de la mía vida. He escrito canciones llorando en mi habita. He dormido con el demonio haciendo cucharita. Que no ibas a estar ahí, eso ya lo sabía. Como cuando me promete que es pa' toda la vida quieres saber mi sueño yo tus pesadillas. Si te enamoras de la rosa, de amar sus espinas. Sé que para muchos paso desapercibida. No vivo de mi arte, pero llámame artista. Sé que no me ayudaré y ya lo haré yo. Que soy madura que tú, ya lo he demostrado. Gracias a todos los que me han dado la mano. Prometo no fallaros, me lo he jurado. Solo yo tenía la cura de mi veneno. Mi mayor enemigo aquí dentro. Vigila con quien te juntas, no todos son buenos. voy a lo que estaban de aquellos. Buah, espectacular para per bé. que Xenac, rapera valenciana amb toda la ràbia, tota l'actitud i aquest dia pan con Estrella de Galicia para obrir foc en aquest pim-pam-pum d'avui. Molt bé, molt caram, bé. Sí, jo l'havia escoltat, eh? Ara no sí, eh? recordo... Sí, la però escoltat. sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, quan m'estaves explicant dic, mm, em sona moltíssim. És una, és una maquinita, eh? Sí, sí. És una maquinita, mm. espectacular, mm. com ho fa. Amb tota la ràbia, bueno, molt, molt guai. La veritat és que d'ençà que la vaig descobrir em va, em va, em va deixar tot loco mm. i, i avui tenia moltes ganes de, de començar amb aquesta, amb aquesta primera perla. Molt bé, anem ara amb, amb la segona cançoneta del programa mentre estem aquí esperant que vingui un Manolaken. <laughs> Manola, que, que ja sí. està arribant, està arribant. No sí. sé el que tardaran a aparcar. Ja ha arribat a Barberà. Però sí. Què portes, mestre Tecles, per Ubi Frog? Vinga, doncs me'n vaig amb una cosa que, que quan ho vaig escoltar no era conscient que formava part d'aquest disc, però sí, forma part d'aquest disc. És un disc de la Clica Pica, mm. del 2019, per tant aquí un que es deia Més que rap, mm. on estan totes les nostres fabuloses, des de la Montserrat, mm. bueno, tota aquesta colla... I us porto una cançó que és de la Anna Upi, que és aquesta noia que és mig valenciana, mig de Guatemala, però amb influències d'aquí, Barna, bueno, nada més... Mm. Hmm. Crec que ja sonarà aquí el pim-pam-pum, la Anna Upi, però bueno, i si no, pues, benvinguda i el que, lo que faci falta, perquè... I preguntes més. Portem un... Tot aquest disc és un temazo rere un altre, i avui he triat una cançó que no havia sonat a, eh, encara aquí al Pim Pam Pum, que es diu Femigueto, mm -hmm. que parla una mica de... Bueno, el... Mm. A vegades hi ha disput dins d'un mateix moviment, sí. hi ha com disputes i, i que dius, hòstia, hauríem d'estar més... Bueno, ja sabeu, no? Sí, ja sabeu sí. De, sí, sí, sí. Que és, la és, <laughs> entre penyes... És de, és l'ucranià. De moviments, sí. A tots els moviments. Mm. Doncs parla una mica d'això. Així que us deixo amb aquesta mm, Femigueto de Ana Opi, la clica pica partint la pana. Molt bé. aprobación, no pretendo entretenerte, improviso mi mejor versión. Rabia organizada, malas palabras para abrir mi corazón. Lo siento, pero no me van. Panfletos, consignas, moldes rectos, la verdad es lo que siento. Ternura organizada que revienta tus cimientos. Todo el juicio de quien teme que la otra le quite el sitio. Si vas a contar tu historia, no puede haber derrota. El miedo hacia las otras, régimen misógino de exterminio entre nosotras. De exterminio entre nosotras guerra contra los rosarios y normatividades de nuestros espacios, el autoritarismo de los rangos y el estatus. Si vienes con mi amiga, sos una de las mías, sino el CV, pura policía. Te saludo, no me miras, ten cuidado, que no salga tu nombre entre mis rimas. Que ya no quiero ser la feria de Sevilla, o ocio organizado para ser siempre las mismas. Somos todas igualitas, hasta miedo. Siento estar en el patio de un colegio. O saltas a la comba, al ritmo que yo marco, o sos una luz, peores que el Estado. Militarismo en nuestras células, negando las vivencias de quien no encaja mis esquemas. Abusos de poder de quien se siente realeza. Si no ves a tu hermana, sos una pendeja. Somos la que no molan en las fiestas feministas, el público que requiere el espectáculo hipocresía. Si follas con mi amiga, sal al centro de la pista. Táscate de drogas, parecer desinhibida. No quieres ser rival, busca terapia, cambia ciudad. Yo prefiero irme al campo o pirarme a Japón que tragar la misoginia en nuestras filas. Feminismo en rebeldía, petando consignas vacías. Sa contar tu historia, no puede haber derrota, que el miedo hacia las otras. Régimen misógino de entre nosotras. De entre nosotras. Guerra la policía, de fuera y dentro, normativa que censura cómo vivo todo esto, que la forma en la política, la política en la forma. Si no escuchas ni preguntas, ¿cómo te transformas? Tras los ojos de cualquiera hay una historia que atraviesa la violencia de ser niña en este pedazo de tierra. Si no quieres escucharla, no me juzgues, estoy atravesándola. Yo te miro, son mi hermana, mil años de injusticia acumulada, comando en resistencia contra toda autoridad, contra la misoginia, antídoto sincero, dime al menos la verdad. No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, ¿por qué te importa tanto encontrarme el molde exacto? Mejor pregúntate por qué te ando perturbando si no encajo en tus esquemas y te hago ruido interno. Mira que no será que te bote los argumentos y si quieres debate, a eso sí me presto, pero ven y de frente que las tancadillas si no las acepto que entre nosotras tengamos respeto, que no haya silencio que se impongan desde el gueto, que mi poder no está en tu contra, gárrate el tuyo, no pretendo hacerte sombra. Vas a contar tu historia, no puede haber derrota, que el miedo hacia las otras, régimen misógino de exterminio entre nosotras. ¿De qué? De exterminio entre nosotras. Soy soberana de este pedazo de piel. Déjame ser. All right. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, és va. que aquest discàs de, de la Clica Pica, totes, totes elles són una passada i la Naupi pues, pues, també. Parlàvem en, en la primera cançó d'actitud, de, de, mm. de, de ràbia, de... ojo, eh? Idees clares, sí, sí, tocant sí. temes que s'han de tocar. Uah, que guapa, que guapa. Molt bé. Que guapa la cançonassa. Molt bé, mestre Tecla, s'ha quedat ben, ben despatxat per començar. O sigui que... Agustí Rinin? Agustí Rin com sí. tota la tarda nit sí. que serà, no? <laughs> Avui... que hem, hem apuntat maneres ja només arribar aquí. Sí, bueno, fa una estoneta que, que això... Que ens ha tocat fer neteja sí. al casal. De tot s'ha de fer, per suposat que sí. I ens hem posat... A, a Fa, fa rato que estem aquí parlant de cosetes, estem tots animats i ara... I, que guai... I ara comença el programa. O sigui... I, I que guai l'inici amb, amb aquest hip-hop, programa especial pel 8M, Sí Avui, avui sonaran dones a tort i a dret, ja, ja, ja us ho podeu imaginar. I, i Com a mínim que, totes les veus principals sí. seran I veus de dones. I la no? majoria de mm. grups de, de dones, com ha de ser. Molt bé, doncs anem amb, ara amb la, amb la primera cançó de la mestra Sadi, ens saltarem al Manolo, després ja veurem si, si, si la tira Quan arribi la primera o... que, que està Quan arribi que gestionem I com, com ens però, ho fem, no? Però ara acaba ronda, en principi acaba ronda la mestra Sadi, com, com dius hola? Hola! Doncs va, jo Ojo, dic eh? hola avui. He de dir que mm, com eh, tot el setlist d'avui és bastant animadet. No, no porto res així molt tranqui. Ara, ara, ara. La segona és una miqueta més tranqui que aquesta, però déu-n'hi-do també. també. Sí. Jo avui començo amb la Meli Perea, eh, que és una artista, és afrocolombiana nascuda a Bogotà, que viu a Barcelona doncs, fa uns anyets ja. Eh, fa com una barreja de música tradicional colombiana amb una miqueta de, de tins afro, amb electrònica, fa una barrejeta així, una mica pop també, podríem dir. Caram, I, caram. I ara fa poquet ha tret un nou àlbum que es diu Temes, teràpies i visages, en el qual es troba aquest tema que es diu Dins de la font, eh, que és un tema en català, que jo me'n recordo, jo la vaig veure a Barberà. De... Colombiana, cantant en català. Afrocolombiana, sí, sí, Uà. cantant en català. Eh, la vam veure en directe a, Barberà, d'un concert que muntava mm, eh, bueno, com la penya jove, era una mica entre l'Ajuntament, la penya jove de l'Espai mm, Jove de la Roma, tal. Ah, sí? I la van portar, va tocar l'Ajuntament i em va agradar moltíssim i eh, una de les coses que deia era d'això, no? de que, mm, que portava molts anys vivint aquí a Catalunya i que una de les maneres que tenia ella com d'agrair l'acollida que va tindre i tal era aprendre el català Clar. i cantar en català. De fet, no és l'única que té en català, té, té moltes altres. I la veritat que fa superbé. M'agrada molt. I us la deixo per la que la gaudiu amb nosaltres. Som-hi! esta primera vegada, pulvore dins, dins del que son, dins del foc de la teva mirada, dins de la pluya dins de la flor, dins de la fuerza de la yavo, dins de la tierra dins de la fond, dins de la tierra dins de la fond, dins de la tierra dins de la fond, dins de la tierra dins de la fond, dins de la terra, dins fama aquí abrazan abraza La importancia de riure en recursos son son su pero su su nación mateixos y yazos que ens por me ya que están oblita de la por, pero no del que son yazos que ves mentre y yazos que por por veure ya que están oblita de la por, pero no del que son yazos que veis mentre blow. Viva la fama con drama Bueno, bueno, bueno. Con bueno, sabrosura! Bueno, <laughs> Con sabrosura! Molt maco el tema, però molt maco, molt més maco el que acaba de passar mateix. Què ha passat aquí? Aquí se'ns ha anat la olla a tort i a dret, sí, sí. perquè primer acaba d'aparèixer. O sigui, obren la porta. Es pensàvem no? que era el Manolo, Nosaltres que l'estàvem esperant. Manolo... Clar, clar, clar. No, no, i era... Acaba d'aparèixer Mestre Pou. Hola, bona nit. <laughs> Pou. I tres segons més tard, pràcticament, apareix el Mestre Manolaken. Eh, Vamos! Eh! Ja som tots. A Aparteu les criatures. Estàvem a baix els dos, eh? Allà sí. del riu. Ara, ara. Ara, <laughs> primer tu, després jo. Ara que li toca al Manolo. A Aparteu les criatures de Kings are back. Que bueno, tio. Que bo, que bo. Tornen els reis. Que guai, tio. Quina, quina alegria poder, poder compartir un programa amb en Pou, amb en Manolaken, que feia dies que no podíem fer. Quin, quin, quin goig, quin plaer. Ai, per favor. Molt bé, Quantes molt bé, emocions molt bé. així concentrades. Ja, no, no, se m'està ja la cabeza. Sense paraules, eh? Sense la gent que ens s'escolta diuen, eh? aquests s'han flipat. Clar que ens hem flipat. Feia molts dies que no ens trobàvem sí, sí. i estem molt contentes de, de ser hi aquí. Com estàs, Manolo? Bé, una mica atropellat, la veritat. Porto 3 ah. hores conduint des, de casa meva. Puta, Podria haver anat a fer el programa a Castelló, <laughs> tranquil·líssimament. Sense problema, no? Que hi ha algun accident o algo a la carretera? Sí, o, tota, o la, pluja, tota la, tota o... la peset tallada a, a lo puto loco. Sí. Hòstia, tio. Mare Sí, sí, ho recomano molt. <laughs> Experiència recomanable. És que l'alternativa és Renfe, llavors. Clar. No, no, és, és, és molt Sí. pitjor, és molt pitjor. Sí. Bueno, per aquí què tal? Bé? Bé, bé. Bé, molt bé, molt bé. Anar fotent-li. I mestre Pou, què, què, què ens has de dir? Com estàs? Què, què, què? Explica'ns alguna cosa, algun jardí, no? Molt bé, us explico primer de tot què està passant. L'Isma sembla que sigui un locutor radiofònic que estigui ah, de campo, no? Allà intentant... Ho intentem. A les trinxeres, com no? Amb el micro a la mà. Ah, exacte, amb el micro a la mà, fent una entrevista així, que estem a 10 centímetres, vull dir que tampoc fa falta, però... No, bueno, així... Perquè, perquè senti bé, perquè senti bé. Clar, Són doncs de formacions professionals. Clar. No, molt content, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Que guai. Molt bé, doncs, eh, si us sembla bé, seguim amb més música combativa. Sí? Vinga, foli tu segona ronda i després recuperem el Manolo quan hagi agafat aire Su... i una birra Su... o el que sigui. Avui <laughs> programa especial pel vuitema i, i molt ben acompanyadis aquí als estudis de Radio Trama. Arriben Resina des de l'escena underground de Barcelona. Arriba Resina, duet d'electropunk de, que eh, dispara eh. beats electrònics, actitud punk i lletres sense filtres. Eh, les he vist en directe i tenen una, un humor àcid en les seves lletres, brutalíssima, eh, aquesta, aquestes dos xavales. Pinta molt bé. Jo les he descobert també mm, diguem una miqueta fa poc i, i mola moltíssim, mola moltíssim. Una proposta directa i irreverent que veu del do it yourself i del feminisme més combatiu. Com, de, com diuen elles mateixes, són unes electromamarratxes nascudes de la pota d'una punk amb glitter. Sí, elles són la Marta Ross i la Carla Moreno i juntes són Resina. Us portem ara un single del passat 2025, un tema que dedico a la Noé, la meva estimada ara, ara. companya de lluita, un temazo que es diu En revolta i que mola que la flipes. Eren Resina, aquest, aquest duet des de l'escena underground, eh, en revolta, el single del passat 2025. Temazo, temazo. Ahí una miqueta... Molt bé, vaya segona, eh? Sí, sí, sí, ahí amb, amb una miqueta de beats electrònics, mm. do it yourself, feminista... Guai. No, no, un, un, una superproposta. La veritat és que és una cançó que vaig trobar ahir. De fet, ja les coneixia, però aquesta cançó no, no la tenia contemplada. Sí, tu, tu la vas portar un, una vegada, si no estic equivocat. I, i vaig flipar, vaig dir, hòstia, he, he trobat el que buscava. Buscava una segona ronda així, evidentment, compatible i, i feminista, i, i aquí, aquí us l'hem deixat, Resina. Molt bé. Molt bé, molt bé. Des de Barna. Molt bé. Què, cap on camina això? Ara el Mestre Tecles. Crec que va jo... Segona ronda del Mestre Tecles. Vinga, segona ronda. Us porto un, una dona de, de Milán. Mm -hmm. vale? És Milan. una cançó amb la lletra en, en italià, no l'entendrem del tot. <laughs> Farem el que podrem. Es diu Julia May i extret del seu disc Lo de la música non ci capito niente, que vol dir algo així com lo de la música no ho entès, o sí. no, algo així, no ho de, <laughs> del 2025, Porto una cançó que es diu Bandiera, que vol dir bandera, i, i està molt guapa, la veritat. I el videoclip també, o sigui, fer li un cop d'ull. Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. faram via que eu delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una libera. Aquesta no us l'esperàveu. libera. Quando la guerra sarà finita ritorneremo tutte Ara sí. A la vita. Ara sí. Jo, jo m'he quedat... Eh... Amb el piano final i mm. tal, està, està guapa, està guapa la cançó. Jo no sé la penya que ens escolta, però jo, jo no me l'esperava. <laughs> Una cançó així no me l'esperava avui. Mira, mira, mira. Bueno. Que guai. Que guai. Per això estem. Per... Quina, diversitat musical més guapa que s'ha afegit amb, amb aquesta cançó. Que guai. sembla, ha estat xula, a mi m'ha agradat. Em sembla reajustar. Mm. Fantàstica, fantàstica, com sempre, la proposta del mestre Tecles, avui amb, amb un piano delicat i una veuassa. Molt bé, ara sí, ara, ara sí que sí. és el moment, eh? Ara sí, A, aparteu les criatures, de King is Back, Mestre Manol Aken, després de molt de temps, directe des de Sant Jaume a Oliveres. Em portes cinc de Xile o, o no? No, no, que va, cap ni una. cap, cap ni una. Sí, vaig estar hores ahir perquè, clar, era 8M i llavors tenia moltes coses allà pendents de, de, de portar, però pff, vaig, van quedar en segon pla. I, hòstia, em, em va costar eh, fer, el, fer el programa. Mira que porto mesos allà guardant històries, però era com... Buah, volia ficar tot, no, no, clar, quan, però alhora quan no tens tantes res, coses saps? allà... Sí. sí. I ara em sento molt verd, eh? O sigui, molt... <laughs> superver, sóc un ancià. Entre això i porto 3 hores conduint. Eh, però bueno, començarem. Vaig... Eh, vaig com una per darrere, després ja fotrem canya i, I, tant. i ja m'avançaré. Llavors us porto, o sigui, tinc zero info, perquè a més l'anava a buscar aquí, saps? M'he fet una mica com un Eric. Bé, <laughs> Llavors, has vingut no preparat. Temps. En sus tiempos mozos. I us porto una cantautora, anem a dir que és de Madrid, vale. Vale? vale. que es diu Fula, Fulanita Letal, Vale, pega així com no sí, de, de Madrid. No letal. És boníssim no és el nom. letal, sinó és letal. letal. Fulanita... Fulanita letal. I el tema es diu Punky Brewster. Vale. <laughs> I, o sigui, només he trobat un parell de temes així i com en directe, però m'agrada molt perquè em recorda el, el Rinconete. Hòstia. Vale. Ja ho veureu. Apunta maneres. A veure si, si us agrada. Catem això. Mm. Yo no trabajo, estoy contra el sistema, pero vivo de mis padres rascándome la entrepierna. Estoy por encima de tus etiquetas, la de anarquía es la marca de mi chaqueta. Yo no trabajo, eso están los colegas que me pagan los petas, me invitan a cerveza. A mí me gusta una relación abierta, tenerla yo conmigo y que mi novia no lo sepa. Yo me automolo, soy anti todo, tengo una beca tengo mucha jeta, lo, lo, lo, lo. supervisión. Estaremos en la incoherencia, eso no lo quiera Dios. Oh. Soy muy punky, soy todo punky, soy muy punky, acá soy muy punky, super punky, el más punky del lugar. Soy muy punky, soy to punky, super punky, acá Soy muy punky, super punky, el más punky fuck the system. Adiós narco amigo, adiós a tu superioridad moral, que aunque nos marcaba el camino, era una narco percado. Vuelve. uh. Molt, nuestro hermano Moltes gràcies. Que guai. Tenia moltes ganes. No, no. <laughs> Brutal, brutal. Com si no hagués marxat. Llàstima que avui en Mestre Pou ha vingut només de visita. Si no, no... portes cap temazo bueno, aquí a la, a la xistera? No encara, no encara. No? Si... Deixem que es, li... que es posi posin algun jardí correcte, i després... Correcte. Aviam què farem. És una posició guapa, eh, aquesta del Pau. Jo potser sí. vinc un dia així, també, eh, perquè <laughs> és, una, és el que fa el Palli i sempre penso, mira el Palli que feliç, eh? que cabron, però, es va ficar però tu aquí... pots venir no sé encara què. que no portis temes? Ja, ja, ja, però... Sí, sí, no és que digui, ah, no, és que si no porto temes no vinc. Però ara l'he vist així, amb els braços creuats i tot, i he pensat... Sí, estic al costat de l'estufa. T'ha gusto? Sí. Està, que, que no està calentito, calentito. És lo que volia dir. Ah, vale. Bueno, ja sí. està seca. Vale, pues si, si no se'ns crema res aquí a Raditrama i seguim endavant amb aquesta edició tan xula que estem fent... Ara ens cremen el els de... temazos, ens cremen sí. els temazos que... Ojo lo que se viene. Ara és el, és el torn de la, de la mestra sàdica, que acaba segona quan ronda, si no m'equivoco. Vinga, ara venim amb la Anna Tijoux. Oh. Un tiro fijo, un tiro fijo. en, en especials pel 8M i en música feminista, un tiro fijo. Que va estar, fe, va, va estar fa poc aquí a Barna, ara no recordo on que va ser un... Ah, voy a verla. No sé per què no vaig anar al final, però no sé. Era el paral·lel, a la sala ah. aquesta que hi ha al 62. La sala paral·lel. Paral·lel 62. I era que hi havia, tocava el Mayo, tocava moltíssima gent. Hòstia, sí, és veritat, ho vaig veure. Ah, veure el cartell de Palestina. Sí, sí no? Em sembla que, que era aquest. Hòstia, no recordo, però vaig estar Bolazo. encantada, eh? De... Sí. sí. Sí, sí. Doncs ha tret nou tema, eh, o sigui, nou àlbum, nou treball en general. Nou i... vinilo? <laughs> no vinilo, guinyo, guinyo, sí, eh, per, també. Pel, pel nom de la cançó. Sí, la cançó es diu Vinos i vinilos. <laughs> I, o sigui, no és, no és una cançó amb un missatge molt clar, mm, reivindicatiu, relacionat, relacionat amb el 9M o amb la lluita feminista i tal, però és un tema que parla eh, del simple fet de, doncs, de gaudir amb la penya que estimes d'això, no? D'uns vinilos, d'uns vinitos, de... I d'una bona estona. D'una bona estona. I em semblava bé també relacionar-lo amb el vuitema, com que no tot és treballar i no tot és... Eh, les mujeres no lloren, les mujeres facturen, no? És un... Pues, tinguem també estones de gaudir i, i de, de, de fer aquestes coses i de compartir. I, pues un temazo, dale caña. En mi mano agarra este beat y ponle caña, a Cere. Solo necesito una copa de vino Servido en la mesa una conversa, un buen vinilo Aguja de lino rozando el rojo tinto En mis labios siento sorbos de sonido en perfecto vicio 45, directo a mi oído Mezcla perfecta mi cabeza, tren es mi vicio Ritmo cosecha brillo, total, el corte fino Digitas el onda mix, what, va a quitar el frío Ese beat gota, cada gota se nota Transforma saboreando música que en entra por la boca, descorcha tú la vida, entre amor y risa brinda, chin chin suena ya Santa María, latillas, Jazz, Matas, Ilmatic Denas, un poco de tribe o incluso Slum Village, otra botella más en mi paladar, vamos a escuchar un poco de Hermeto Pascual, de finos y liros, brillos y delirios, desquicios siempre con amigos. Salud por los míos, los muertos, los vivos. Es la familia siempre en punto fijo. De finos, finitos, libros, brillos y delirios. Desquicios, cristal, WhatsApp, siempre con amigos. Salud por los míos, los muertos, los vivos. Es la familia siempre en punto fijo. botellas de Angelo con pino, palatinos, mino, buto, flow perfecto, fino. Néctar al sentido, solo lo, solo me sabe fino. Vino Blackstar, Gangstar, Paladar Las leyendas nunca mueren, siempre en mi altar Vive mi alimento, alquimia, un elixir sin prisa Partitura de rima, subiendo dopamina Tragos largos, sorbos, chardonnay que me resuena Un roce de cosecha eleva, aliviame la pena Enciende mis sentidos, me entrego yo a esta mezcla Vamos, paz, paz, prende ya la tornamesa De finos, vinilos, liros, brillos y delirios siempre con amigos. Salud por los míos, los muertos, los vivos. Es la familia siempre en punto fijo. Vecinos, finitos libros, brillos y delirios. Desquicios, cristal, siempre con amigos. Salud por los míos, los muertos, los vivos. Es la familia siempre en punto fijo. あ <laughs> っ Anat i jo, Temazo. vinilos... No, vinos i Vinos i vinilos. vinilos. Vinos i vinilos, bones estones, desfici, clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. El programa anterior van ser birres i vinilos. Sí, sí, sí. I CDs i cassets, però... <laughs> I que guai que va ser, eh? No sé va si ser la... molt guai, va ser molt guai. Sí, buah. Les que ens escolteu, si no, si no l'heu recuperat, el 537 va ser molt xulo. El programa anterior sí. amb cassets, CDs i vinils sí. i birres. <laughs> I va quedar un molt bon programa. És que els cassets no donen molt pel, pel vi, eh? Al vinil sí, però al, al casset... Al casset no, eh? Casset al casset i una copa de vi tranquil·lament a casa... No, no. no, no casset birra. No. Casset birra. Sí, tens raó, tens raó. No s'havia inventat el vi. O calimocho. O calimocho. O calimocho, o calimocho <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Doncs si seguim oh. encara més endavant... què, què, què, què? És què? possible que ara vingui una secció nasa o, oh. o què passa? Sí? Fem-ho, fem-ho a veure què tal surt. Som-hi. Obrim la secció Punk i Dona. Bravo, Així és, bandarra. S'arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'avui són la banda Mestiza, projecte que va néixer el 21 de juny de 2024. Mestiza és un projecte col·lectiu amb múltiples aficions que conviuen sense jerarquies. Jiu-jitsu, pilates, mitja muntanya i també els cementiris, espai de calma, de, de tensió i de memòria. Tot forma part del mateix paisatge vital. Si parlem de manies, aquí no hi ha filtres. Rebutgen la hipocresia moral, el racisme, l'estat i el patriarcat. No com a eslògan buit, sinó com a posició política quotidiana. Algunes de les persones que formen el projecte han militat en col·lectius feministes, antiracistes, sindicals i moviments per l'alliberament animal. La implicació no és nova, ve de lluny i travessa la música. Definir la seva ideologia no és senzill, però hi ha consens en una cosa, tots els antis. Antiopressió, antihipocresia, antifrivolitat... Una manera d'estar al món que busca coherència, sempre des de la humilitat i l'autocrítica constant, no des de la superioritat, sinó des del dubte i la revisió pròpia. Musicalment, Mestiza veu de moltes fonts que s'entrellacen, hardcore punk, old school, noves escenes i referents clars com Gloss, Minor Threat, Result of, of Choice, Root, Les Otres, Crime Watch, Trust, Youth of Today, Pennywise, Combat Kids, PES, Control, Verse, Grito, Rip o Rudimentari, entre moltes altres. Estils diferents, però un mateix centre de gravetat, el hardcore punk. Les persones que avui donen forma mestiza han passat per bandes com Neura, Soedade, Fera i Renacer, camins previs que expliquen el so, l'actitud i la manera de fer del projecte actual. El record del primer concert és especialment emotiu. Va ser un espai de retrobament amb persones estimades i també un lloc on van néixer nous vincles. Aquell primer directe va tenir lloc a la Biblio, un espai ocupat que ja no existeix, un lloc que avui només viu en la memòria, però que va ser clau en l'inici del projecte. Si parlem d'anècdotes, n'hi ha una de constant, la relació conflictiva amb els pedals, les fonts d'alimentació i els maleïts tamborets de bateria. Sempre passa alguna cosa a cada, a cada concert, sense excepció, i encara no saben per què, però riuen, continuen endavant i segueixen tocant, com si no hagués passat res. La música, però, no és només punk, ni només escenaris. Mestiza comparteix molts altres espais musicals, escolta estils diversos i s'enriqueix del que hi ha més enllà. Tot això els ha enfortit com a col·lectiu, però el centre és clar i no es mou. El hardcore punk és i serà casa seva. Mirant cap al futur tenen clar gira europea, gira llatinoamericana i seguir gravant, continuar fent soroll, creant xarxa i deixant empremta, sense presses però sense aturar-se. Això és mestiza, hardcore, coherència i comunitat, des de baix i cap endavant. I ja per acabar aquesta secció punk i dona que avui arriba a la seva edició 159, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de mestiza, banda barcelonina de hardcore punk amb Karina a les veus, Luis a la guitarra, Anna al baix i Natàlia a la bateria. El tema que escoltarem a continuació s'extreu del seu EP Ataque Acción del 2025. El títol és un acrònim de Mort a la violència masclista i sona així de bé. espectaculars en aquesta edició 159 de la Dona Mestiza. Mestiza, quina canya li foten, mare Moltíssimes meva. gràcies per tot el que ens heu facilitat, per deixar-nos conèixer una miqueta més un tos de la vostra vida, de la vida musical i, i no només musical. La veritat és que ha estat un plaer trobar-nos en, en xarxes i tant de bo algun dia ens, ens puguem conèixer i, i, i seguir aquest projecte tan xuro des, de, des, des del seu ataque i acció aquest acrònim de la mort, eh, mort a la violència masclista, bueno, un, un temazo de, de la gent de Mestiza que, que com diem ha sigut un, un plaer poder tractar amb elles per poder fer realitat una nova, una nova edició de la Punky Dona. Caram, caram, ja has pujat aquí els decibels bueno, amunt, eh? Amb sí, sí, sí. Obrint tercera ronda, arriben les guitarretes i a més amb secció punkidona, bueno, aquesta penya li foten molt guai al hardcore i... Margarina de la bona, tu. Ara, ara. Celebro que us hagi agradat. Sí, un, ha sigut una miqueta de canvi de, de ritme, però... Sí, per això ho deia. Sí, però ja, deia, ja ens ve però... bé. Sí, no? i, tant, i tant que sí. Ens trobarem, ens trobarem aviat tots sí. plegats. <laughs> Frisqui flasca. Molt bé, doncs després de Mestiza, des del torn del mestre Tecles, que tira la tercera ronda, estem en, en, en tercera ronda, de cinc que portem avui, vull dir que estem, si no, travessant l'Equador aviat. Vale, doncs jo ara us porto un, una dona que Sincerament, quan ho estava preparant el programa pensava que era estrena al Pim Pam Pum, pensava que l'havia trobat i que us la presentaria, però es veu que la Sadi ja, ja havia fet feina prèvia fa un any i pico. Fa de fet, anys, fa en el 8M també. Ah, és veritat, que ho hem mirat abans, fa sí, sí. just dos anys. Justament, ja, ja la va sí, portar sí. Pel, 8M. Que eh, no 9M, eh? Que no 9... 8M. <laughs> Fe de Tarras. Feta, feta la fe de Tarras. Parlem de, de Lila Bon, que és una, una dona que és vocalista, també es, escriu cançons i també és productora. És do it yourself total aquesta noia, perquè s'ho fa tot. I abans era la cantant d'una banda que es de eh, Hans, Hans of Gretel, fan, no, perdó, Hans of Gretel, en lloc de vale. Hansel i Gretel sí. és Hans, Hans of Gretel. Doncs ara la Lauren Tate, que és com es diu realment, la Delila Bon, el nom artístic, Eh, pues això, ha deixat aquella banda i fa les seves històries mm. en, en solitari, però no és ben ben solitari perquè... No, eh, és, sí, és com una banda de 3 o 4, diria. Mm. No, no he fet aquesta feina de buscar el, el, la resta dels membres, però bueno, extret del seu disc Evil Hate Field Female, o sigui, és una dona plena d'odi i el, i el, I el dimoni, dimoni sí, sí. i el mal, he tret aquest disc del 2024, us porto una cançó que del 2024, ojo lo sí, que us dic, eh? no, no és de, del mes passat, sinó és del 2024, una cançó que es diu Epstein, on ja us podeu imaginar de lo que parlava. Perquè, ja se'n parlava, eh? Perquè és famós, surt a les notícies això des de mm. fa relativament sí, poc. Sí, sí. Bueno, perquè ara s'han desclassificat, han desclassificat els arxius. els papers però... i, ara està en boca de tothom. Però sí, és sí. una cosa mm, bastant flipant, surrealista, a, a tros no sé com dir-ne... És molt de capítol de Los Simpson, no? És, és algo fora de tota... No sé, lo de la illa de Epstein, és algo... A la garjola tota aquesta gentussa. Sí. Ojo al dato. Doncs eh, la Delila Bon ja ens en parlava des del 2024, així que us deixo amb aquest temazo. Llegiu la lletra perquè també dius... Buah, és que fa mal. Fa... La, la veritat és que fa mal mm. llegir mm. i sentir aquestes coses. I, bueno, com un programa com avui, doncs... Eh, ahí va, la Bona amb aquest Epstein. Tira-la! I would rather be a dumb whore than a rapist or molester. I would rather have no money than associate with you, honey. I see you preying on the sad girls daddy issues with the cute curls. Popping drinks like it's all funny. Picking girls that have no money. Sugar daddy's said. my knees if the rich guy Yeah, these are my titties. Sac, sac i, i, tot, i tota la penya que surten a, en aquells documents des del Bill Gates, el, el Stephen Hawking... Chomsky, també. Sí, sí. Chomsky, sí, Chomsky. Eh, no, amb Chomsky flipa, tio, és que... No, no, molt heavy. Faltarien que... bales. Aznar. És tot tan surrealista. Faltarien Ana Obregón. Ana Obregón. Ana Obregón. Obregón estava liada amb l'Epstein aquest no farem ara tampoc un programa de salsa russa, no, no, no, però Ana Obregón no, però que, que, dir, eh, que, que no es valdia, però que era l'home de la seva vida. Però bueno, és que d'Anna Obregón... Pues, pues, que, no, ja, que clar. podria fer un programa demanar? sencer. Que sí, demanar? que no podem demanar gaire. <laughs> Sí. No, no, molt boig. Molt boig tot, tot en general, sí, el que envolta... És com, una, el món. És, és com un capítol del Black, Black Mirror, Mirror o un d'aquests, o una pel·li de, de, de distopia, no? Però, feta, realitat. feta realitat. A de fet, que... el, el, el creador del Simpson... Sí, també Clarament, està ficat. O sigui, això de... Totes aquestes conyes de... És que prediuen el futur... No, és, que, no. és que potser... Ja sabien per on aniria. Potser estaven allí i ho sabien i estava fent... Spoiler. Estava fent spoiler <laughs> sí, sí, en sí. clau d'humor. Sí, ja, sí. ja. Ojo. Bueno, o rient-se de tots nosaltres a la puta Ojo, cara, no? Del pal, jaja, ja, ja. esto está pasando, jaja. Jaja, ja, la, la que os viene, no? Sí, sí. déu nhi no ho sabeu, però jo sé. Hòstia, tia. Molt bé, recordem una miqueta qui era i qui, com es deia el tema? Això és de la... de Lila Bon i el temazo aquest és Epstein i el nom del disc no el repetiré perquè era llarg en anglès eh, i em costava... <laughs> Eh, pronunciar. Molt bé, doncs després d'aquest de, tema zarrangano, de la mà del mestre Teclas, seguim amb, amb una altra cançonassa. Aquesta és la segona del Manolaken. Aken Canvies de registre, no el, no el canvies? Com, com vens, Manuel Aken? Com el estàs? El canvio una mica... Clar, com que vaig una mica... Bueno, el Ricky m'ha deixat una mica votant. Mm. Eh, com ja he dit, porto zero informació, o sigui, a, a la nostra audiència, com li... Sí, aquesta us animo a, a que busqueu. Que busqueu, que, clar. Que busqueu, sí, jo, molat, jo, jo us fico al Carmel, vosaltres el desemboliqueu. No ah, farem tot des d'aquí, tampoc. Aquesta. No? O ah, sigui, Molt bé. Bona no ficar el caramelet, caramelet a la boca. I això. llapat ja també, no? Clar, clar, clar. No us oblideu de respirar. Llavors, segons l'accent de la persona que canta aquesta cançó, pues podeu anar deduint, investigueu, tal. Bueno, és com un un joc, ¿vale? Us porto... <laughs> una, xinxila, és una xincana. <laughs> Us porto un tema d'una rapera que es diu Pantera Blanca i la cançó es diu La revolució serà feminista. som Desde niña el rosado que vistió mi cuerpo en muñeco y maquillaje ocupaba todo mi tiempo silenciándome para ser feliz al resto. No era yo feliz, quise apartarme de eso, decidí no depilarme. También cambié mi aspecto, no callarme es mi lema, resistir es mi mejor defecto. Y en efecto, la rabia sube y el miedo baja. Con las compas en las marchas, una sola voz se alza y avanzan mujeres con cara que tanto hizo daño. Nos unimos y en casa abortamos. El embarazo no deseado. Cuatro misos debajo la lengua quemamos aquí. ¿La revolución será feminista? O no serà. O no serà. Eh? Ai, ens ha travessat pensava aquí. que era Sí. una No serà, no falca que havies posat tu. No era una falca ni res. Clar, com us deia, no he buscat info i no he tallat cap cançó, llavors això és... Tal com raja. és punt. En riguroso directo estamos. Qué guai, qué guapo, qué guapa. Qué guapa la proposta del mestre Manolaken. Sí que sonava a, a cantant d'Amèrica Llatina. Sí, no, de la Via Yala, del Via Yala, sud de la Via Yala. Això, això no sabem exactament de quina latitud, però molt bé, d'allà baix. Però por ahí, sí. Atenció, que ha arribat el Pau amb una bandeja <laughs> carregat, i, amb carregat. subministrament. la meva. Su... És la segona bandeja que puja ja vale. plena, eh? <laughs> Avui estem... Perdem el compte, eh? Amb uns supporters de luxe, eh? De veritat. Avui estem millor que volem. Mare meva. Jo no m'esperava això avui, o sigui... Estem plens de joia, la veritat molt bé, que sí. Molt bé, molt bé. La veritat que sí. A més, amb un programa ben, ben especial. Ara és el torn de la, de la mestra Sadi, que acaba aquesta tercera ronda, si no estic equivocat. Sí. I, i en, què, en què ens sorprendràs? Doncs... Segona, tercera, depèn de qui li preguntis. Sí, sí pel Manolo sí. segona, pel Pou zero, encara, encara. Encara, encara. encara. <laughs> doncs ja ara seré, seré breu, la veritat. Eh, ara vinc amb un nou tema que ha sortit de la Santa Salut. Epa! que, o sigui, de fet és un... És un... On, on para aquesta dona ara? Perquè doncs mira, és jo una... la segueixo a xarxes i ara està a Llatinoamèrica, ara està a Japó, ara està... <laughs> De fet és una <laughs> col·laboració o sigui, el tema principal és, és dins d'un àlbum de Ladrones, que és una banda de Mèxic, vale. i fan la col·labo amb la Santa Salut en aquest tema, que es diu Ladrones Cyper 1, i poc més, no tinc, poc, no tinc molta informació més, però és això, està por ahí, fent cosetes i, i molt bé. Som-hi, quedem-ho i som -hi. No allá afuera. Es que tus palabras no están, flotan en lo mismo polvo que en el desván. Y si la curiosidad, no me retes más porque ya no estoy en el plan. Santa salut, amb ladrones... Com mola quan es posa en banda i sí. li foten tralla. Sí, sí, eh, sí, com sí. quan toquen amb Caos Urbano, no? Era? Sí, sí. sí. Vaya, tem vaya temón. Vaya temón, eh? Inclús amb els, aquella que, una cançó que es diu Free City, que són de per aquí, una altra banda de, de per aquí. No caiga. I, I també li fot també molt xitxa guapa. i... Totes les cançons, de fet, és que és totes les cançons on la Santa Salut participa ahir amb un grup en banda, són tot temacles. Sí. Sí, és sí, el que sí. parlàvem ara, no? Aquí que, mm. que la tia és canyera i al és final... Boníssima ho reflecteix superbé en, en el que fa. Jo destaco que... molt, o sigui, m'agrada molt de la Santa Salut la capacitat aquesta que té d'estar de a baix mm -hmm. i mm-hmm. pujar a dalt, de, sí, sí, de fer-te sí. algo melòdic i de, i, I de, de cop ficar-se a, a cridar rotllo gutural mm. sense que li distorsioni la veu, o sigui, ho controla bé. És una màquina. Té una capacitat molt, molt guapa, aquesta, sí. aquesta... És una característica seva, molt, molt seva i molt, molt, molt diferencial. Dóna joc, i sí. dóna joc musicalment, no? Molt bé, molt bé, fantàstica. Bueno, ja... No sé vosaltres que ens escolteu, però nosaltres aquí ja veieu que ens estem gaudint d'allò més, més fort, amb, amb la Santa Salut i amb totes les cançonasses que estem posant amb aquesta edició especial pel vuitema. Anem ara amb Harta Har Harta Attack, banda de punt combatiu... Heart les... Attack, això és atac de cor, però mal escrit. Heart no? Attack. Heart, Har heart, heart, heart, heart, heart, heart, no, perquè és Harta. Claro, pero el joc de paraules Sí, és això sí. Heart, Attack, Attack de <laughs> Cor. Hi havia també un programa que era... Art Attack. Art Attack. Art Attack, <laughs> tam Claro. també. Home, és que... Jardinet, va. Jo és que des que ho has dit només penso en Art Attack sí, jo i, també, i, i el cabezón, el Jordi Cruz. El Jordi <laughs> Cruz. El Jordi Cruz. Jo també ho pensava, la veritat. Hola, artemaníacos. Ui! I, I a més són, són de Barna i és la tercera banda que porto de Barcelona, perquè Resina de Barcelona, Mestiza de Barcelona i Harta Attack de Barcelona. O Juan Barcelona, eh? Sí, sí, avui, avui no sé, ha, ha anat així. És una banda de punt combatiu de Barna, com deien, descarregant energia, actitud i discurs reivindicatiu des de l'escena underground. El 3 de gener d'aquest 2026 publicaven el seu primer àlbum, Prepárate Machote, un debut cru, directe i sense concessions. D'aquest disc surt Antifascista Siempre, una declaració de principis feta a cançó, guitarres afilades, ritme accelerat i missatge claríssim. Contra el feixisme, ni un pas enrere. Són Hard Attack i això és Antifascista Siempre. Endolla la tecles! Endolla la tecles! No passaran. Antifascistes sempre. Eren Heart Attack des del seu primer àlbum, Prepárate Machote, des de Barcelona, publicat el Prepárate Machote aquest 2026, o sigui que gairebé podríem dir que agafada al volt, acabada de sortir del forn, espectaculars aquí per fer trontollar els fonaments de Can Capablanca en aquesta quarta ronda. Su... Buah, sonaven, en sonaven ràpid i guapo, Frisqui eh? flasca, bé, clar que sí. No, no, és, és una penya que ja han passat més d'una vegada per, per aquí, pel pim-pam-pum, que els hi tenim molta, molta estima. Hem de fer entrevista... Ojo! Epa, epa, epa. Atenció, <laughs> atenció, perquè arriba la gel. Visita! Ojo, ojo, que ve acompanyada. El està obert? Està obert, està obert. Està obert. Està tot obert. Eh, guapíssim, doncs dic hola. Hola, bona nit. Tenim visita aquí als estudis, que és una cosa que ens fa molta il·lusió sempre que ve gent de Can Capablanca. Amb qui vens, Helen? Mira, vinc amb el Ricard i la Marta. Bona nit. I ens proposaran dos cançons. Ah! Per a hora, quizá no, però pel següent programa. Fem-ho? Sí, sí. Vale. I tant, i tant, i tant que sí. Llavors. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí a, al, als estudis de Radio Trama. Ara, ara ho maquinem, això, ara ho maquinem. I tant. De moment seguim. Seguim, seguim endavant. Amb una cançó més i, sí. i ara... I ara parlem fora de micro. doncs... Què ens portes, mestre Tecles, per acabar aquesta quarta ronda? No, Tu no l'acabes, perdó, però per continuar per aquesta continuar, quarta ronda... Continuar, Jo continuo la... Jo estic a la meva quarta ronda i... Continuar la ronda. <laughs> ha pujat la Helen i està donant pel cul tot el rato, saps? no, <laughs> no. Estàs trontollant, eh? Pot, potser no voleu que vingui, eh? Sí, no, no, no. I tant. Vinga, va, me'n vaig, me vaig lluny, agafo un, un avió, si és que ara es pot fer jo no agafaria avions, eh? Ara, ara no és el moment. No. Com a molt un tren... Tren, si és R4, tampoc. No. Ni R2... Bueno, R2 sí, R1. Per sort, la <laughs> fibra òptica va per sota el mar i, i hem arribat. Vinga, va. Me'n vaig cap a, cap a Jakarta, Jakarta. Ojo. Ojo, eh? a la isla Ojo. de Java, a, a Indonèsia. Ojo, eh? Us, porto, us presento una banda que crec que no ha sonat aquell pim-pam-pum, es diuen Lips, no, es diuen LIPS! LIPS! Per LIPS! Amb exclamació. Loco, saps que ahir estava preparant el programa i, i vaig estar a punt de portar això? Sí? Hòstia, què dius? Sí, molt bé. D'un directe que, que Estem vaig trobar por ahí. Eh? Vamos! Su! Seguim connectades. Su! Bien. Doncs LIPS, des de, des de l'altra punta del món, porta una cançó, a veure, ara és difícil de pronunciar, eh, perquè crec que és àrab, de fet és àrab, es diu Hajar Jahanam, Subtítulo? Traduït vol dir la pedra de l'infern. La pedra de l'infern. Pe pe pedra de l'infern, però no amb la connotació religiosa de l'infern religiós, sinó de l'infern com a exclamació de, de, de molt. Oh, pica ah, com ah, vale, l'infern. Vale. M'enteneu la, la idea? Mm. Que pica molt. O no sé què, molt. La, de, de l'infern... El, el Pedrolo, no? M'he emborratxat sí. a, a l'infern. Porto una borratxera de l'infern. Pues. Sí, sí. M'he fotut molt... de tabasco fins al cul la nit anterior i... I em pica el cul com l'infern. El meu cul és l'infern. Doncs pues aquí. I aquesta pedra és que m'he documentat avui sí Déu i, i me'n recordo, no ho porto apuntat però me'n recordo. És una pedra que anestesi una mica o que... i es fa servir com a Viagra. Hòstia. I, per, i d'aquí ve la, la cançó d'avui, doncs, ve amb la connotació aquesta, no? uh -huh. Que, i com es fa servir? Te l'apliques i t'adorm i patapam. Anestèsia i Viagra. Més eh? informació, si us plau. Pedra dura de l'infern. Sí, sí. <laughs> Sense el dur, no. Lo del dura t'ho has tret tu, eh? <laughs> Va, centrem-nos, centrem-nos. La... Què t'ho dice? Què t'ho dice? Sempre quan presento jo alguna cançó, ja, sempre, <laughs> la... sempre. ens anem per les rames d'una manera. Ves, ves acostumant-te. O sigui... no, ja, ja... En Mestre Pou n'està orgullós. És, és, així, Naturalitat. és així. Era un honor, no era un honor teu perquè venia jo sol, però m'estranya que no hagis entrat. perquè no té un micro aquí posat, si no estaria... Ja estaria piqui, rajant. Vinga, va. Són Lips. Lips! Des d'Indonèsia, amb aquest Jahar Jaharam, i espero que us agradi. Hardcorejada de la bona. Putxala! Vinga. All right! Lips! Lips! Amb exclamació. Molt bé, des de, Lips! des de Jakarta a Indonèsia, tu. I ara que diuen que el món està en guerra, eh, fa milers d'anys, els clàssics, aquells que portaven barba, que no feien cas a les dones, però que potser haurien d'haver fet cas a les dones. Si féssim cas al teatre, si féssim cas els nostres sentiments, potser hauríem hagut de deixar de fer la guerra, però ja ens ho va cantar l'Isístrata i mil i pico anys, o dos mil o tres mil anys després, la gata catana, l'Isístrata. Dale. Los perfumes de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, a Freud. La tradición es larga desde Nietzsche hasta un amuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. que aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. haciéndome Drain train alojar Candy, modus operandi, rayados, estampados, y funky. Eres la puerta del demonio que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, del hombre, a causa de tu deserción mujer venga Dios y lo vea como se se la máquina ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición vale que monten suministros, festivales feministas contra la segregación alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira no es ninguna solución yo hago lo que quiero bajo el niño no andes sola mujer en toda regla poetiza con mayúsculas controlada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega, Amazona, Vestal Romana, Sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Sapo y Pate que Parque y Yo Dios invoco y Jasteba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jasteba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jasteba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, correbe y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a la pídame, humíllame si quieres, ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris para ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese descote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mi musa que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos el tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. Bah, no podía faltar. No, Temazo, es que es un temazo. De no podía faltar güey. Es un temazo atemporal, la verdad. Sí, sí, sí, sí. las las es... Vinga, vinga, tenim més col·labores avui de, tant, de, la gent tant. que ha vingut aquí a visitar-nos. I, quina, il·lusió que ens fa que ens porteu bona música. Hola, hola. hola, hola. Bona nit. Jo us porto una cançó de Cumbia Queers. Oh. Bé, bé. I he triat la de Cumbia Punk, que és fàcil de recordar el nom de la cançó, <laughs> bàsicament. I crec que pot que estar bé per avui, si el, el programa va sobre el 8M, mm. és, és, m'ha vingut al cap aquesta. Molt bé. Molt bé. som Gaudim-la, gaudim-la. digo quiz, pues, si tú dices cumbia, yo digo cumbia quiz. En el principio fue loop y luego yo bailo. soy la chica esa rara del calendario. Yo ahora el negro con sabor colombiano, está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin ataduras, no estamos jóvenes tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen estamos seguras, somos combo internacional, tomamos perder nos gusta bailar. Vamos a la pista, va a tocar. Vamos a la pista, va a tocar. yo digo si tú dices cumbia, yo digo pues dices yo digo si tú dices yo digo pues, fue y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más aventando a la gente. Hoy en una cana y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pío. Soy más milagrosa que el gauchito Pío. Sintiendo el sabor del señor Santo Pin Soy más milagrosa que el gauchito fin Trivia Quiz. Si tú dices cumbia, yo digo quiz. yo digo queer si tú dices cumbia, yo digo queer si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo, soy la chica esa rara del calendario, yo era el negro con sabor colombiano, me está rompiendo recio, está rompiendo diario, chicas sí pero sin atadura, no estamos jóvenes tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras, donde nos llamen estamos seguras, somos combo internacional, tomamos perder tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, me va a tocar. All right. Cumbia Queers, cumbia queers. amb aquest Cumbia Punk. Tampoc podia faltar, eh? Un altre temazo, en, en una, és que sí, sí. En una edició com aquesta. Molt bé, doncs ara tenim una, una altra visita que ens fa molta il·lusió. Avui un programa especial pel 8M. Tenim la Marta de Justa Revolta que, que ens vol compartir. Què, Què tal, Marta? Bona nit, gràcies per estar avui amb, amb els micros de, de Radiotrama. Gràcies. Doncs res, jo us volia recordar que tenim dos actes aquest cap de setmana. Un, el CTM, que és eh, la vigília una mica del 8M i que farem aquí una cafeta no mixta amb les companyes de Sabollo i que el farem entre Justa Sabollo, i Sabollo, Sabollo. xulíssim, <laughs> yeah. i que començarà a partir de les 8 i després tenim la convocatòria oficial de la manifestació del 8M a les 12 del migdia a Plaça Espanya, començarem allà, farem la lectura de manifest i després farem doncs, tot el recorregut i us esperem a, a totes. I tant, no hi falteu. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Marta. Sempre justa revolta, no podien faltar en una edició tan especial com aquesta, la 538, per, pel 8M. I seguim amb, amb més programa. Eh, estem arribant a les últimes cançons, però encara encara ens queden bons temes per tirar i perquè, i perquè gaudiu. Em sembla que ara anava el mestre Manolo. Sí, però sí? al final va el mestre eh, Pau. El és veritat, Pou. Ah, és veritat, el mestre Pou. Pou. Que toca. Venite, venite. Escalfa que surts, Pou. Pou. Mm, mm, seu a la faldeta de, de, de l'Isma, si vols. Sisplau, eh? sisplau. Perfecte. Hola, bona nit. <laughs> Doncs porto un grup, així inesperadament, un grup que m'ha sorprès que no havia sonat mai i que, de fet, pot entrar a la secció Fot-li Seitan. Fot-li! que era un grup de, Gràcies. de hardcore d'Alemanya, uh, Day by Day. Uh, de fet, la imatge del, lo, de del CD, de l'EP que van fer i un CD després, és com una vaca, vull dir que al final som molt animalistes, defensar molt els drets dels animals, etcètera. ¿Y qué pasa, Isma? ¿Ha sido bueno este año? Sí. ¿Qué le demanes al para Isma? que no me toqui molt. I... boom, No, no, no seguirem aquest tema. Uh, I aleshores posarem una cançó de Day by Day, un, una banda de hardcore, això de... de... És un jardí de molt complicat de podar, aquest, eh? I ho vull enllaçar una mica amb el punt de vista de ser feminista, també ser vegà i ser animalista, que, que també... No oblidem que la majoria d'animals explotats són les femelles, mm -hmm. perquè són les sí, que reprodueixen i tal. O sigui, Clar, fins aquí. i tot en el món de la indústria càrnica, mm -hmm. <laughs> El... Són les, les sí, més sí. explotades, no? Sí, sí, sí, o sigui, és increïble. Hi ha un, un, una altra banda de hardcore que és punys, que és pam, és cop de puny. Punys que, crida una noia i, i té una cançó que és Feminist Don't Get a Cow, és a dir, que ja ha sonat aquí. Uh, feministes no tingueu una vaca, és a dir, no perpetueu el, el, el canibalisme ni el, perdó, el consumisme de carn, no? Mm -hmm. eh, doncs uh, Day by Day és una altra banda, de Do It Yourself totalment, que va existir als 90 d'Alemanya. Als 90? Sí. I, i és, uh, la cançó que us posem és llargueta, 5 minutets, però podria entrar com a una cançó de l'Eric, perquè és una mica així... <laughs> és una mica... Postejos una mica? Una miqueta. Ai, que m'agrada. Així Reus, deixem amb Freedom... O, no me'n recordo com es diu. Freedom of Thought. Of Thought. Molt bé. Doncs. Vinga. Dale. Manteca, oh, no, right. manteca no, margarina, margarina de la bona, perdó. Margarina! Riqui! I a més, era una cançó felicitant i jo vaig dir manteca, saps? Frisqui frasca. <laughs> Foli tonyina, tio, foli tonyina. No, no, Mare no, meva. no fem, no fem. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu en mestre, mestre Pou, com s'ha vingut... Ha tornat el Pou i ha tornat com si no hagués marxat mai, sí. eh? amb la seva hardcorejada, postejant una mica en... Sí. L'Eric, sí, sí, sí. quan escolti el, el programa, n'estarà satisfet, segur. I tant, i tant. Frisqui Frasca. Molt bé, molt bé, molt bé. Després d'aquesta cançonassa... de, de altra. mestre Pou. Ja ho veurem si en farà més o no. Eh, ho, ho decidirà ell, ell. I, I ara em sembla que li toca el Manol Aken. Sí, després de tres rondes eh, que em tocava a mi, ara em toca ja, ja, ja. la veritat. Toca... faig, faig un canvi de registre. I és que buscava algo, ja sabeu que a mi m'agrada també, a part del, del punk i el hardcore, m'agrada la música electrònica, el tecnazo i coses d'aquestes. Sí. I ahir, buscant música pel programa del 8M, vaig dir, vaig a buscar alguna cosa clàssica tu has sigut pioner estigui... d'aquest tipus de música al pim-pam-pum. Sí, de fet, cada cop que a, sí. avui en dia ja ho això, portem això, sí. habitualment i sempre pensem i sempre comentem això el Manolo ens va introduir sí. a, aquí i ara sí. estem instal·lats sí. aquí ja, eh? Xupar bafle mola. Sí. sí, sí, sí. El tecnopunk, el synthpunk o mm. les seves variants, com és igual, dic. És igual quan en, quan en Pou va portar per primera vegada aquell tipus de música que és eh, folk i yankee, mm. Days and Days. And Crash, days. crack Day. Sí. A eh, Crack Roast sí. Això mateix, sí, això, sí, sí. això em referia que m'agrada a mi que moltíssim. Ens va, que ens va entrar com molt, com molt fi i ens va molar molt i, i vam, vam fer doncs, moltíssimes cançons i està passant igual amb el synth punk, digue-li com vulguis, techno... Bueno, que no brinca a mi com no podia ser d'una altra manera. I avui què? Avui què? bueno, veure... això simplement és que vaig dir... Bueno, vaig a buscar alguna cançó mítica i vaig a veure què hi ha en tema electrònic. I vaig trobar una versió de, de les Vulpes, de Me gusta ser una zorra... No, un remix així guapo. Bo. El més interessant que vaig trobar, que en és tecno, una... eh? Bueno, sí, bueno, diguem-li tecno, o sigui, ja jo em perdo, eh? ja, ja, sí, amb els matisos, jo ja, no cal, no cal. A, a tot tecno, no cal. En, en tecno i hard tecno, o sigui, sí. domino aquestes dos i ja, <laughs> sí, sí, i ja sí. em perdo. Està bé. I vaig trobar aquesta d'alguna persona del món que es diu mhm. Camarada Pietrovska, Ojo, vale, me maneres, ¿eh? Que fa un remix a, del Me gusta ser una zorra de las A Vale. A qué tal. Dale. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. I aquesta no te l'has guardat pel final, eh? No, perquè volia que... Sí. que Hem mort. Començar. Que treballéssim. Que no, que broma! Ai! Tot trist el Pau. Ha entrat en Pau trist perquè no hi havia cerveses i ha arribat en Palli per petar-ho tot. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Of course, per suposat. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí es Pulla. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, Hem estat allí. Donant-ho tot. Fa tot l'ual. Sí, Estem en directe encara. Salut, salut, salut. Hòstia, quin gust, el Pau. Epa, i... Ha anat bé el partit o no? Com? Ha anat bé el partit o no? Torna el mestre Palli. Bueno. Tu has passat bé. Eh? Sí, llavors, llavors ha anat bé. Ha arribat en Palli del, del ah. futbol. Ah. I continuem endavant amb aquesta edició 538. Recordem que estem dedicant el programa al 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores contra l'explotació, el, el feixisme i les seves guerres. Alcem la veu i organitzem la lluita. No et deixo seguir cap a la següent cançó abans de comentar el que hem viscut aquí amb, amb el Quiero ser una zorra Buah. versió... Brutal. Espectacular. Versió... Brutal. Basque, Espectacular. Eh, eh, Brutal. Jo no, crec no. que hem de fer... O sigui, a, a mi m'encantaria fer un curs com de DJ per fer aquestes merdes, saps? O sigui, oh, sí, sí, sí, sí, sí. Un xapo, sí, saber, no? sí. però així, saps? Sí, d'agafar temazos... Mm, yeah. Temazos que coneixem totes, tal, no sé sí, què, molaria, mítics, sí. i fer-los en tecnazo. Sí sí, sí, sí, sí. Jo voto a favor. Molt bé, pues. Votos a favor. Ens agrada molt, ens agrada molt tota, tota la música no, i tots aquests estils no. que, que us oferim sempre aquí a Radio Tram, al Pim Pam Pum. Ha vingut fort el Manolaken, eh, ha vingut fort. Amb... I és només la ronda 3. Ah, eh, la, la, la, la, seva, la seva... La seva tercera. Sí, sí, <laughs> sí. Ell va sí. una Nosaltres estem a la quarta, ja. Ara, de seguida ho arreglem. De seguida em sembla que va a la Sadi sí, i, acaba, que... i acaba a la quarta Sí, després d'això haig de dir... <laughs> que és un càlcul que... raro, és com... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Avui ens està costant. Avui anem fent i ja quan, acabem, quan estem a punt d'acabar us avisem. Sí. <laughs> sí, no sé si hi ha moltes col·labos més o sembla els, els 20 anys del Polònia, això, eh? De moment sí. sembla que comença a fer baixada. Total. Perquè aviat arriba la cinquena ronda. Perquè anem derrapant, digueu, digueu. Digueu, digueu. No, no, fa pujada. Depèn de com tu miris. Home, després del moment Epstein que, que, ja, que ja, hem ja. Sí, aquí... no, fa pujada, fa pujada. Era la Bea, no? La pujada? Sí. sí, sí. La Bea jo sempre... soc Tim Bea. Va deixar, sí. va deixar petjada. No, jo ja dic que soc, soc Tim Bea sense haver parlat res amb la Bea. O sigui... Jo ja us vaig dir que a aquestes hores anem tots derrapant i en pujada no vas derrapant. Està bé, no entrarem una altra vegada en aquest, <laughs> en aquest debat. No fem, no fem. No, no trobarem un punt en comú, no passa res. Simplement desacceleres, però sí que pots anar derrapant. Es pot derrapar també perquè en si pujada, molt ràpid. que sí? A que sí. pujada, sí? clar que sí. Simplement vas en desacceleració. Però si derrapes en pujada, acabes... O sigui, la, la, la pròpia termodinàmica et porta cap a zero. Si et trobes a la poli, derrapes i llavors tires cap a baix, xuscadíssim. Si, si trobes la poli, poses bona cara. <laughs> fer un comentari que no té res a veure? Ah, a veure. Isma, sí. va fumadíssim. No, no, en absolut, en absolut. O sigui, creieu-me que estic totalment en contra d'aquesta afirmació. Això és la teva opinió. És una opinió totalment subjectiva i amenaçadora, podríem dir. És, és vàlida, però la teva. Eh? Sí, sí, sí. sí. No. No secundarem mai dels mais. Dels mais. Pou, pots presentar tu la cançó, Por Mai. Mai dels mai, és veritat. Mai, mai dels mai. Mai, eh? Potser no és l'únic, eh? Perquè eh. Què, què, què? Cap, cap on camina, això? Jo és que ja només diré cançó no i títol No sé si podrem continuar eh? caminant, eh? A veure, Spinelli's, Spinelli's We Are, és que ja sí, s'està ja, ja. complicat. Spinelli's We Are, duo d'Euskal Herria, de postpunk, tecnopunk, amb eh? la cançó Macho Despechao. Thank <laughs> you. a veces tiempo sin minutero, o voy con todo, o voy sin nada, a veces pierdo cuando no quiero, pero el tiempo bajo tu ombligo me enseñó que soy veneno. solo pasos firmes cuando tengo el tiempo de mi lado. Si no llego a tiempo es porque no quiero estar a tu lado. Cuando el río suena agua, lleva algo, está pasando. Manipulación que huela macho. Atenció, que s'està trencant Atenció, algunes coses per aquí. S'està liant gorda. Ens ha agradat tant la cançó. <laughs> Quan es van trencant vidres, això és que la... Riots, riots. Va tot bé, va tot bé. Riots. Què, què, què? Radiofònicament, el trencament del vidre és brutal, per això. eh? és com quan xoquem les, les birres, saps? Eh? Ojalà s'hagi sentit el clink, el, el, el, el crash, crash, clink, crash. Ho, ho he provat, si no. <laughs> si més no. Bueno, què, què? Ja no pots fumar més. Ojo, és que s'ha juntat el tema zarrangano del, del Manolo amb el drama en bas. I després la Sadi, que ha dit Talesbec i no sé si pujo o baixo, però... <laughs> Ha pujat, ha pujat i me les ha vist ben vistes. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bé, Ai. bé, bé. I després d'aquest de, que... tema <laughs> zarrangano, ara? ara va el Manolaken. El Manolo ens deu una ronda perquè sí. el la, la vida ha fet que mm, ah, Encara anés que... així la cosa, o sí? Espectacularment tard. Llavors anem a tirar una. Jo canvio absolutament de registre, vale? respecte a lo que hem tirat ara. Us porto Criatures, que és una banda de Austin, Texas. Texas. Texas. Eh, és que dius doncs Austin i a tu Texas. Sí, sí. Encara que no vulguis, dius, oh, Texas. És l'única que en sabem. De, no sé si és de CSI o, o de quina sèrie de merda. Ho tenim al cap? Total. Cert. Criatures, una banda de pujar. Això sabem per què. Eh... Criatures en castellà, per tant... Canten sí, o sigui, canten en castellà, sí, sí. És, és una banda molt referent. És un de del, del 2013 que es diu Espíritu de Libertat i us porto el tema que es diu Antiautoritat. Vale. Vale. criatures antiautoritat des de Kansas City... Des d'Austin. Criaturis. Austin. Austin. Texas. Texas. Texas. No, no... <laughs> Lo de Kansas City m'ho he tret, tio, de la mà. Ja, ja, Kansas City. Sí. però, però, no? podria ser, eh? Aquesta cançó sí que era un, un autèntic aparteu les criatures. A més, jo no sé ni si hi ha Kansas City. O sigui, hi ha Kansas. City Kansas, Kansas, no? Kansas City Kansas. City Kansas. City Kansas. City Kansas. City Kansas. Apaga i vámonos. Vinga, va, estem a punt, estem a punt. Vaig jo o no? Sí? sí? Última, eh? Si pot, sí, si pot, sí. Sí, ens n'anem. Entrem a l'última ronda? Ens n'anem, sisplau. No! Sí, sí, sí, sí fem-ho, fem-ho. Tot arribarà. Sí. Cinquena ronda, acabem, acabem, arriben les rondes de, de campionat. És Elga, Elga amb, amb ella, Elga Pataki, banda, uh, uh, uh. banda de dos, perquè elles diuen que són una banda, però són dos, al final podríem dir-hi duet banda de dos formada el 2020 a Xile, concretament a, a Curicó. No sé Curicó. si coneixes Manuel. Manuel Curicó, Curicó, Curicó, Curicó. Al bus bupicó, bupicó, bupicó. anant cap al sud i hi havia una persona al, al, a, a la parada que deia Curicó, Curicó, Curicó, Curicó. Sí, eh? I me'n recordo a saco d'això. En sèrio? Eh? Bueno, eh, tio. Eh, eh, I això era grande. el trap. Però, precisament aquesta cançó la portava per, per dedicar-te-la. <laughs> Feia que no venia... Jo, jo, sí, jo les vaig sí. portar fa temps, sí, sí. Des de Xile. No podia faltar Xile. Si venia en Aken... Bueno, pues és una, és una banda, com ells diuen, formada per dues persones. Són Aguita a la guitarra i els crits i Luis a la bateria i els crits. Elga Pataki fan un guincàs eh, punk i cru i directe. M'acomiado de tots vosaltres amb una bona gardela, una cançó extreta del seu primer treball Paràsitos del 2021 que es diu Societat Patriarcal i sona que trona. Mm. Des de Xile, Elga Pataki i aquest Societat Patriarcal, espectacular Buah. tema zarrangano. Així m'acomiado de Grandíssima tots banda. Des de... Una banda. <laughs> Sí, bandaza. O duet. O duet. Banda, banda. Banda. Bandaza, clar que sí. El que vulguin. Seguim encara més endavant, estem tirant, estan tirant les últimes, les últimes cançons, ara és el torn del mestre Tecles. Què? Voleu dir alguna cosa o què, gentussa? Que esteu ahí... Moltes. Sí, què, què, què, què, què? Bandarres, que sou unes bandarres. Ban bandarres. Bandarres. Bandarres. Esperem que encara ens estigueu escoltant, si és que sou capaces. Que no veu parat el programa fa, fa Tal estona, qual. no? Va, ojalà. Ojalà no. A mi m'han semblat una parella vandàlica. <laughs> Ai, per favor. Què te creus? Segueixo jo? Sí, no? Bueno, Estava esperant el següent Sí, no fem un silenci aquí de dos, tres minuts, a veure què passa. Vinga, va, doncs jo... El meu repertori no podia acabar d'una altra manera que amb una cançó de la secció Foli Seitan, que avui el Pou ja s'ha adelantat i ha portat una cançó de la secció NASA eh, què és això? Música amb temàtica antiespecista, allibera, a favor de l'alliberament animal, totes aquestes coses. Doncs porto una cançó que, que la tinc clitxada ja fa un temps. Bueno, de fet, tenia la banda clitxada perquè havia vist que abans de treure el disc, quan feien la promo de que treurien el disc, ja hi havia algun ítem d'alliberament animal, no? I jo vaig dir, vale, no sé si serà un single o, o què, però jo he d'estar alerta a veure a veure què treuen. Mm. I, I no, penya, la veritat és que és una banda de Londres, es diuen Emergency, Emergency Broadcast, és una banda straight age, o sigui, estan en contra de les drogues, drogues el tabac, sí. l'alcohol, els porros, lo del nas, qualsevol droga. I també són vegans. Les drogues, els porros i lo del nas. lo del <laughs> nas. Perquè hi ha unes coses que estan més socialment acceptades i que gairebé la societat, el tabac, la gent no ho considera... Un... La xocolata, el te. Ai, ai, el sucre. Ho són, ho són. Sí, sí, sí, sí, sí. El que alteri el cos, de fet. Sí. Qualsevol ah, cosa que... Els mosquitos. Sobretot la ment, no? Sobretot la ment, que, que converteixi en un una persona amb menys criteri, de, de, de, mm. amb menys capacitat de decisió sobre el que és bo per tu i el que no, el que vols realment i el que no. Mm. Quan tens la ment nublada, pues, tires, tires més pel dret i no, no ets tan conscient. Bueno, M'encanta que hi hagi bandes a, eh, així que, que et provoquin aquesta reflexió. I bueno, la qüestió és que no és una cançó, sinó que és tot el disc, tot el disc, totes les cançons tenen alguna, alguna coseta, alguna part de la lletra que podrien encaixar amb la secció felicitant. Foli! Foli! Has trobat mina, eh? Així, sí, he trobat mina. Així que no m'enrotllo més, us deixo amb aquest Emergency Broadcast amb la cançó que he triat que es diu Drowning Dog. Som-hi! Dale! Quanta maldat hi ha en este món. <laughs> Ara ho voldria explicar el que està passant, no. però és, no, no, és indescriptible. Sí, sí. sí, sí. sí. per, hauríem de fer un programa de... <laughs> un programa sencer només per explicar la intrahistòria de tot plegat. La veritat és que ha acabat ben fosca aquesta cançonassa, Delirium Tremens amb el mestre Tecles, eh, per dir adeu a aquesta edició 538. Emergency Broadcast, amb el seu temacle Drowning Dog, que no ho he dit, del seu disc Make, Make Them Pay, o sigui, fes-los i pagar, del 2026 d'aquest mateix any. All right. Des de Londres. Foli! Foli, felicitant. Fomli, clar que sí. Molt bé, fantàstica. L'última aportació del Mestre Tecles arriba a la fi, aquesta edició 538, especial 8M, un programa que hem fet amb, amb el cor a la mà i que ens ho hem passat d'allò més bé i que esperem que vosaltres que ens, que ens heu escoltat també també ho estigueu gaudint. S'acaba, no? S'acaba eh, sí, amb un sí, resum. Sí, sí, algú... sí, sí. Segur que sí. sí. Bueno, Queda el quan ens escoltin, no? Potser demà, demà També és veritat passat. que hi ha penya que es posa el programa com, com a parts, no? Sí. Que s'escolta una estona i després al cap d'uns dies s'escolta l'altra i... Hi ha penya que es posa el programa? Sí, sí. <laughs> Tenim constància de Aquesta que Aquesta és la eh? pregunta, sí. no? Hi ha algú que ens escolta? Que si no ens escoltéssim, sí, nosaltres estaríem eh, aquí gaudint igual, igual, eh? Igual. Tanmateix... Sí, Però si sí. algú ens escolta, doncs doncs bé per ells, perquè hauran conegut un munt de música combativa que... Flipes. Veniu algun dia i digueu, jo escolto, pipam, pam, pum. <laughs> Envieu-nos un... De, <laughs> de fet, jo vull venir... O sigui, és un jardí que, que, que entraré sí, sí. mínimament, eh? O sigui, podem entrar, però... Mira, el Pau s'incorpora. <laughs> El Pau s'incorpora. Però jo vull venir pensant del rotllo nosaltres vam començar molt abans que es posés de moda tot el tema del podcast sí. i no sé què, perquè jo venia pensant, això és un programa de ràdio, és un podcast eh, o què, això saps? Tothom, eh? Això ho diu tothom, I, I era com, però vam estar molt abans i no, no anem amb el rotllo del podcast d'ara, no. perquè el rotllo del podcast d'ara és molt no, ionitzat, no, és superpepino... No sé què. no, tots els eh, silencis, aquí... ho multiplicaria per 1,5 la velocitat del programa perquè la gent ho pugui escoltar o sigui, sí. els d'avui en dia Però, escolten tot. No, ta, ta, ta, les cançons del Manolo vomitaria la gent. O sigui, avui mig, què passaria? <laughs> no dic la nostra veu, la... Sí. Vomitarien també. Però que, també. Però que crec que queden pocs programes com aquest mm, de la old school, saps? O sigui, no sé si, si escolteu el el... Uh, aquest... El... La linterna de sí. Diògenes. No, no o sigui, que està la graella, el... està la graella. No, el un Clatallot, sí, oh, saps? Sí. És, és molt d'aquesta onda, sí. Sí. sí, sí, saps? I, Total. i, I és com unes persones que, va, que aquests van començar fa, pues, jo què sé, tropecientos mil anys, mm. i són dos que són una banda, sí. dos. <laughs> per, per remarcar... Um, I el Borinot, Borinot. Sí. I el Borinot, Borinot també és un altre programa de, Sí, de, la tira sí, sí. No, no desvis el, perdiu aquí. Quan són <laughs> Un i mig, crec. Pot ser que el programa 538 haguem anomenat per primer cop el Maximum Clatellot? No. No, jo crec que no. no però... el, a la graella de Radiotrama Pocs... sona Maximum Clatellot. No. Sí, però no vol dir que haguem parlat d'ells. No, no, no, no se'ls ha mm. nombrat. Se I no sé si ells han parlat de nosaltres, tampoc, eh? Sí. Uh. uh. Potser no. I ojo si venen aquí un dia, perquè potser no sortim mai d'aquí, eh? Si, si venen un dia aquí, això serà pitjor que un programa de, de, de Casparrata. O sigui... Una entrevista que es parrata... Això, això sona a amenaça. <laughs> Una entrevista a no. Màximum Clatellot? Ojo, eh? Uau. Ojo. No, l'amenaça és l'entrevista que es parrata quan acaba, que fan amenaces. Que sí, sí. sí, sí. Fa sí, més sí. Que, que fan el podcast que nosaltres, però de calla, eh? Perquè mira, sí. ho he sí. buscat a Google i em surt del Facebook, al loro, del Facebook, que posa Màximum clatallot, un programa de ràdio de 1782. Bueno. ¿Qué? Ja, però <laughs> o cualidad. Aquí, aviam. 1782. Sí, això és, sí, és que posa. Va que començar posa. no? <laughs> Y después van a tirar. No había ni Kropotkin. Eh. No, no, no. <laughs> no, no. Duro y al mentón, fuerte y al entrecejo. Anem acabant o què? Has que en castellà. Sí, bueno, una, una frase, eh. una frase. Hòstia, Pau, Perdó, tio. 1782 ho deia Austin, la penya deia Texas, o no? O segur, no? <laughs> segur que sí. Austin, Texas, de sempre. De Perquè sempre. és del, és del sumeri, saps? Clar. Doncs jo us trasllado un repte. Eh, a veure. Màxim un clatallot, mm. us volem al pim-pam-pum. Us volem. Claro, sí, claro seria, seria fantàstic. Si quan postegem el programa, el pengem i tal, mencioneu-los directament i els dieu, mira, mm, voleu que vi, volem que vingueu al programa. Això seria una, dos, una, una tres, meravella. quatre, considerem que sou una banda i que heu d'estar al programa. <laughs> Acabo de pensar, l'Eric és omnipresent al programa perquè cada cop, sí. cada cop que postegem, doncs postegem. Sí. I per tant, fem un Eric. Post. I per tant... I si postegem, postegem. Jo també els diria a Màxim lloc que no escoltin aquest programa. Vull dir que, que, que, sí. sí. Que vinguin. No, jo crec que els encantaria. Però que saltin aquest. No, no, home, no, però si és un... tema... és un... Els encantaria estar aquí ara mateix, sí. segur. Els agradaria, sí, sí. sí. Moltíssim. Jo crec que no acabaríem mai, eh, també. Sí. No acabaríem mai, però hem d'acabar. Acabem amb el resum del programa. Programa dedicat molt especialment... Hem d'acabar pel que dius tu. Sí eh, això. Ah, jo tenia un parell de cançons més per tirar, eh? Ah, no sí, sé, eh? tu. I el Pou també. Sí. No, no, si, si és així, fot-li fot seitan. Fot-li seitan. Seguim, va. <laughs> Margarina de la Bona. Què, què? Què voleu fer? Va, re primer Fem resumim resum? i després... Sí, resumim, ja. eh? Resume Melon. Resume Melon, programa dedicat molt especialment al 8M, Dia de les Dones Treballadores. Enguany ens mobilitzem per un feminisme anticapitalista, antifeixista, antiracista i internacionalista contra l'explotació, el feixisme i les seves guerres, alcem la veu i, or i organitzem la lluita. <laughs> Us hem ofert l'àudio del vídeo fet per les companyes de Malapesa Llibreria amb motiu del 8M. També us hem llegit el manifest d'aquest 8M de les feministes anticapitalistes. I us hem convocat a les diferents manifestacions arreu del Vallès i més enllà. I a la secció felicitant... Foli! Foli! Us hem presentat a Emergency Broadcast, i hem degustat el seu tema Drowning Dog i també el Pou ens ha fotut un, un altre, un altre de un felicitat. Altre que... Doble. Day by day. Day by day, day by Doble day. I saps la cançó, te'n recordes? Dream of Thought. Com? Dream of Freedom of thought. Ah, fri... Freedom llibertat de pensament, llibertat de pensament yes. en anglès. Molt bé. Temazo, temazo, per cert. Sí, sí. No me'n recordava el nom, però temazo. I en la secció Punky Dona... Punky! Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a Mestiza, banda de hardcore punk barcelonina. Obligado. I amb dues cançonasses que vindran de la mà del mestre Manolaken i de la mà de la Sadi, acabarem. <clears throat> mestre Manolaken, doncs què? Doncs sí, jo m'acomiado també amb una despentinada. Són les Elèctrica, primera C amb C i la segona amb K, des de Ciutat de, de Mèxic. Eh, un tema Hola, que es carnal. diu que es diu No hay final. No hay final. Ojo, jo lo dejo ahí. Sí, no hay final. Tenim, no? no hay final. <laughs> ja veurem. De la seva demo del 2021. Molt bé. Molt bé. Demo, això vol dir que probablement sigui el seu primer... La seva primera... 2021, història, eh? 2021. Ha plogut. déu nhi Ha plogut mogollon, vamos. Bastant. <laughs> Només avui sí. ja ha plogut mogollon. Sí, sí. <laughs> Poc se'n parla. <laughs> I la última de la Sadi, quina serà? Jo m'acomiado amb les Lucy. Oh. Eh, bé, de Madrid, no? Bandaza de punt de Madrid. Sí. Amb el tema porno desgarrador, que és una mica una reivindicació Uh, aquests tios, el que parlàvem abans, no? que s'aprenen el, el discurs molt bé per tirar-se una punky i dir que són no molt són guais i no són deconstruïts, sinó que són instruïts. Instruïts. Sí, saben lo que Se és. saben just. molt bé el discurs. I ho, ho aprofiten per jugar, fer, fer veure que són a, a, aliades. Sí, sí, sí. I Ui, Tal podríem qual. fer un programa sobre la teoria del falso aliado, eh? Uf, uf, sí, ja podri... farem, podríem. quedem... Bueno, ara seguim, no? <laughs> Ara, ara gravem un altre programa? Sí. Vale. Per supuest. Doncs així m'acomiado, ja està. Sí. Molt bé, sí? molt bé, tu. Molt bé, pues... pues Bé, eh, dos temacles per acabar, eh? déu nhi Pinta bé, pinta bé la cosa. Així Alguna ens... més? Sí. No? Ja està. No? Ho tenim tot, família? Algú vol afegir alguna cosa? abans de que acomiadem del tot el programa? Que estic supercontent perquè, primera, que ja sabíem que vindria el Manolo sí. a, a participar, que feia dies que no venia. Això, que ja ens feia il·lusió, eh? Després, ja era com, ah, viene el Manolo! Després hem tingut visites <coughs> com el Pou, el Palli, que han estat aquí fotent-li canya. Després han vingut gent de, de per aquí, el casal, que, no, que era la primera vegada sí. que, que participaven al programa i ens han presentat un parell de cançons guapíssimes. O sigui que jo ha vingut que... també la, la Marta de Justa Revolta. La Marta de Justa, correcte. també, correcte. també ha, eh, ens ha parlat de... Ha anat passant gent avui de manera semi-improvisada i... És, és, és fantàstic, la veritat que sí. Ens deures i feines, no? Perquè ens emportem els deures del programa Màximum Clatallot. Sí? Mm -hmm i ens aportem els deures de que ja podem anunciar que el 15 d'abril Pim Pam Pum i Radiotrama coordinaran una xerrada bastant guapa que s'està muntant ai, per l'aniversari de Can Capa. Eh? Ara, ai, comentarem, ai, ai. ara comentarem fora micros com la, com la muntem, però... Ja ho explicarem bé, però... Feineta. Se, però sí, se vienen cositas. <laughs> Molt bé, doncs amb, amb aquest bon tarannà, amb aquest bon flow que sempre tenim aquí al programa, amb la gent que, que ens ajuntem per fer, per fer cada una d'aquestes edicions, ens acomiadem. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer sempre que us hi poseu. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa moure, l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! Su! Som-hi. a la xarxa i als carrers. Salut, Salut i revolta! revolta!